Hei, vai ķēdes jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums ķēdās. Čau, čau! Ir atpakaļ ķēdes. Un uh, es nezinu, kā tev klausītāji, bet man janvāris ļoti ir izvilcies kopš šī pēdējā raidījuma. Tā kā uh, Es ceru, ka tu mūs arī gaidīji un uh, ka tev arī šķita šis laiks bišķi par ilgu. Bet uh, februāris, kā jau varbūt stereotipiski ierasts, ir mīlestības mēnesis un, uh, lai gan uzsvars tiek likts tieši uz romantisko mīlestību, mēs vēlējāmies šoreiz parunāt par mīlestību varbūt vispārīgākā un plašākā jēdzienā. Un pirms es iepazīstinu ar mūsu šī vakara viesi, es vēlējos pastāstīt varbūt kā ir definēta mīlestība dažādos avotos. Un, uh, es domāju, diezgan labi pazīstamā vārnīca internetā Tezaurs. Uh, eh, šajā mājaslapā mīlestība ir definēta šādi. Uh, intīmas, dziļas un noturīgas pozitīvas jūtas pret citu cilvēku un juteklīga tieksme, un dziļa sirsnība, draudzība, interese, kas vērsta piemēram uz kādu cilvēku, cilvēku grupu vai arī uz kādu individam nozīmīgu parādību. Un uh, varbūt vairāk kristīgā kontekstā skatoties, uh, Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem ir lasāms, mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskatās uz, tā nepiemin uz ļaunu. Tā priecājas par netaisnību, bet tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Un tad uh, tagad lūkšu mūsu šī vakara viesi iepazīstināt ar sevi un nedaudz pastāstīt vispār, kā, kā iet. <laughs> <laughs> Labāk. <clears throat> Labvakar, mīļie klausītāji. Mani sauc Ines, māsa Ines no Ķīpsels klostera. Un arī ikdienā es strādāju kā psiholoģi, līdz ar to man šķiet, ka jā, saskaros ar dažādām tēmām arī, ar ko cilvēki nāk uz sarunām, un mīlestība noteikti ir viena no tām. Nu, skaisti. Un uh, varbūt tāds ļoti plašs un, es domāju, arī ļoti sarežģīts jautājums, bet uh, Kas, vis, kas tad ir tā mīlestība, kā to var definēt un vai vispār var to definēt? <laughs> Jā, es arī ar to jautājumu ilgi staigāju un jautāju man pazīstamiem cilvēkiem, ko viņi domā, kas ir mīlestība. Un, man liekas, tiešām mm, tas nebija vinnija pūka kaut kādā tekstā, kad par to mīlestību neko daudz nevar pateikt, bet var viņu just. <laughs> Ja? Vai tu, nu eh, tu piedzīvo tās rūpes un, un, un maigumu. Un <clears throat> tā mīlestība ir kaut kur <clears throat> ārpus varbūt definīcijām. <clears throat> Bet, protams, es dzirdēju tajā, mm, ko tu sagatavoji no interneta resursiem, nu, tur daudz tāda izskan, kas ir mīlestība, un daudz kur definējas tā, tas kā jūtas, kā kaut kādas tāds mm, reizēm pat nevaldāmas <laughs> jūtas. Um, mm, bet um, es domāju, ka ļoti palīdzoši ir sakārtot nu, mīlestības jēdzienu un paplašināt un izprast. Un, <clears throat> es tomēr no sākuma gribētu pievērsties arī tādai varbūt, eh, nu, kā mēs kristietībā varam par mīlestību runāt. Un mm, es teiktu ļoti nu, vērtīgs eh, tāds dokuments ir um, pāvesta Benedikta 16. pirmā enciklika, ko viņš uzrakstīja, nu, tikko, tikko mm, stājoties savā pāvesta amatā 2006. gadā. Tā encyklika saucas Deus caritas est, Dievs ir mīlestība, <laughs> ja? Tas ir, man liekas, arī kristiešiem tāds ļoti nu, svarīga mīlestības definīcija. Kas ir mīlestība? Dievs ir mīlestība. Un uh, mēs arī nu, tiešām atšķiramies varbūt no citiem cilvēkiem ar to, ka mēs esam ieticējuši Dieva mīlestībai. Tas mūs atšķir no citiem. Uh, Un, un redzi, mm, Benedikts 16. ir ļoti, nu, viņš patiešām bija ļoti izcils eh, domātājs, filozofs un, un teologs un, eh, un, un patiešām absolūti erudīts cilvēks, manuprāt, un <clears throat> viņš ļoti labi tā kā sakārto to nu, terminoloģijas pusi. Un ja mēs skatāmies no, no tad grieķu valodas eh, mm, mm, tādiem pirmsākumiem. Ehm, grieķiem ir kaut kā tomēr vairāk vārdi mīlestībai nekā latviešiem. Mēs ar mīlestību daudz ko iekļaujam, vai ne gan mīlestību pret, ehm, nu, pret, pret vīru vai sievu vai draugu vai brāli vai māsu, mīlestību pret valsti vai mīlestību pret savu darbu vai ehm, mīlestību uz savu, nu, nu, es mīlu savu kaķīti, <laughs> piemēram, ja, vai kaut kā tā. Ja, mēs ļoti dažādā, dažādos kontekstos um, lietojam šo pašu vārdu. Uh, Un, bet grieķiem grieķu grie, grieķu valodā tur tomēr ir veseli trīs termini. Un, un tas eros, jeb tādas kaislīgas jūtas pret otru dzimumu pārstāvi, nu, tas ir viena no mīlestības, mīlestības aspektiem vai nu, tādām šķautnēm. Tur arī ir vārds filijas, ja? tā kā mīlestība pret draugiem, mīl, draugu mīlestība un, un tāda mīlestība interesētība, intimitāte, vēlēšanās vienam otru iepazīt eh, un eh, sajust viņa iekšējo pasauli. Un, <clears throat> nu, tas ir tas, kā mēs dalāmies ar draugiem savās dzīvēs un pārdzīvojumos. Un ir arī nu, šī agape, mīlestība, kuru mēs visbiežāk dzirdēsim nu, jaunajā derībā. Jaunajā derībā neparādās vārds eros, pēc būtības nav tāda vārda. Ja, bet nu, vecajā darbā mēs redzēsim vairāk šo kaislīgo mīlestību. Vismaz divās vietās kaut kas tur ir. Arī dzies, dziesmu dziesmā mēs redzam to līga, līgavas un līgavaņa mīlestību, kas patiesībā arī kaut kur parāda, nu, ka Dievā ir šī arī nu, iemīlēšanās un tāda nu, šī kaisla, šīs jūtas. Bet kristietība viņa nevis aizliedz, nu, pāvests Benedikts ļoti jauki par to runā, uh, savā encyklikā par to, ka mm, nu, kā reizēm kristiešiem pārmet, ka mēs visu pārāk kā, moralizējam un atņemam no tā, tam erosam atņemam spēku, <laughs> vai ne, un uh, viņš citē, citē Nīči, um, tādu filozofu, kurš esot teicis, ka kristietība erosam esot devusi iedzert indi, <laughs> ja, gribējis noindēt erosu vispār, bet eros nenomira uh, nenomira, bet kļuva par netikumu. <laughs> ja? nu, kā, nu, bieži vien mēs kristie, kristīgā pasaulē ar, ar grūtībām runājam par šīm nu, kaislīgajām jūtām, uh, bet, bet pāvis arī uzsver to, ka kristietība ne, negrib neko nogalināt, jo cilvēks ir jāskatās visā, visos aspektos, un visas šīs mīlestības ir nu, mīlestības šķautnes, mēs esam spējīgi piedzīvot visas šķautnes, nevis tikai vienu no viņām, uh, bet tāpat laikā nu, Eros, viņš, um, ja viņš uh, nesāk rūpēties par otru, nu, to mīlestības objektu, ja, to otru cilvēku, ja tas ir ļoti centrēts uz sevi, tikai uz sava labuma gūšanu, uz savu iekāri, tad, uh, tad, um, mm, nu, tad šis, šī mīlestība vairs nav uh, nefunkcionē. Viņa kļūst par tādu nu, kā instrumentu vai kā preci, vai viņa, nu, viņai, viņai pazūd tā dvēseliskā daļa. Un, un, un līdz ar to kristietība nevis grib noindēt erosu vai, vai šo kaislīgo mīlestību, bet cenšas viņu kā, m, mm, iedot viņai pareizas robežas, pareizas attieksmes un paplašināt viņu ar, ar šīm rūpēm, jeb agapi pret otru cilvēku. Un, un varbūt noslēdzot šīs garās teoloģiskās pārdomas, kas man liekas ir svarīgas, uh, Es gribētu tikai pieminēt to, ka psiholoģijā arī mēs nu, runājam par mīlestību kā tādu plašāku konceptu, un nu, ļoti pazīstama ir Štenberga teorija, mīlestības teorija, viņš to sauc par mīlestības kā trīs stūri, jeb trīs tādiem mīlestības aspektiem, un vis, viskošāk tas parādās tieši pārattiecībās ar otru cilvēku, ja, ka, ka nu, iemīloties mēs bieži piedzīvojam to kaisles aspektu, to interesi par, par otru cilvēku, tādu nu, pārņemtību un, un, un tādu nu, absolūtu pievilcību, kas nāk it kā no ārpuses un paņem mūs savā varā, ja, tā kaisla. Bet vienlaikus tas ir tikai viens mīlestības trīs stūra, stūris. Ir arī šī nu, tāda intimitāte, jeb šī drauga mīlestība, nu, ka mēs gribam iepazīt tā cilvēka iekšējo pasauli, un mums ir par ko runāt. Un tas ir ļoti svarīgi arī sadarbināšanās laikā atrast tos kopīgos punktus, vērtības, intereses, kas mūs vieno, kas ir vienmēr interesantas un, un padziļināmas. Un um, trešais stūris ir saistības, ja patiesībā rūpes. Ja? Un bieži vien tas ir rūpes gan par kopīgo labumu, par kopīgo māju, par kopīgajiem bērniem. Nu, katrā ziņā arī rūpes par to otru cilvēku. Un, uh, varbūt noslēdzot vispār šīs visas definīcijas, um, varbūt, jā, man ļoti patika arī viena mana māsa teica, atsaucoties uz Akvīnas tomu, ka mīlestība Akvīnas toma skatījumā tas ir vēlēt otram labu. Vēlēt labu, un nu, tādā pilnīgākajā izpausmā labums, labais, nu tas ir Dievs. Vēlēt viņam vislabāko, tas nozīmē vēlēt Dievu. Jā, uh, noteikti visām šīm definīcijām ir kopīgs tāds gaišums un uh, tiešām skaistums, kas arī bieži nāk ar uh, šīm te jūtām. Un, uh, varbūt, uh, var, protams, mīlestība katram cilvēkam varbūt ir savādāka, bet to mēs nevaram pierādīt, jo ir grūti dažreiz izteikt, kā mēs jūtamies, bet uh, varbūt jūs varētu pastāstīt, kā laika gaitā ir mainījusies jūsu izpratne par mīlestību un uh, tāds skatījums uz kas tā ir. Ja godīgi, tas ir arī ļoti grūts jautājums. <laughs> Jā, tikpat grūts kā, kā šīs definīcijas un, un, un ielikšana vārdos, to, ko mēs piedzīvojam, jūtam. Bet eh, nu, man šķiet, ka nu, jā, tas, kas man šobrīd kā, visvairāk rezonē, ir, ir tiešām tā atziņa, ka mīlestību var just. <laughs> Eh, nu, mēs esam ļoti dažādi un mēs paužam tās savas sajūtas vienam pret otru nu, dažādos veidos. Gan ar reizēm tie ir darbi, rūpes ar kaut kādām, nu, tādām, nezinu, fiziskām lietām. Nu, es nezinu, pagatavot otram ēdienu, sagaidīt ar pusdienām mājās un, un rūpēties par to, lai tam otram būtu ko ēst, vai lai būtu tas viņai garšīgākais ēdiens. Un citreiz tie ir kaut kādi arī labi vārdi vai, vai nu, nu, tādi ap, m, mm, novērtējums par to, ko mēs darām. Nu, nu, nu kādā veidā mēs eh, to mīlestību komunicējam viens otram. Tas ir dažādas valodas, un, un mēs dažādās valodās to nu, darām. Bet, bet tas, ka mēs varam sajust to labvēlību, to, nu, to vē, <laughs> laba vēlēšanu, tas laikam ir tas, kas man liekas ir nu, tas, ko es mācos. Un, nu, ka mēs nav tik daudz jāstās uz to ārējo formu, mm, jā, vai jāmeklē, nu, šis tas ir mīlestība, un šī tā nav mīlestība, bet nu, kā es ar to jūtos? Un patiesībā arī to, ka nu, īsti, īstenībā mīlestība arī nevar notēlot Tā ir dāvana. Nu, teikt, dieva dāvana arī mīlēt. Mm -hmm, noteikti. Un uh, varbūt ir kādi tā saucami uh, mīlestības viltus aģenti, uh, kādi nepareizi pieņēmumi par to mīlestību un uh, gan vispārīgā, gan kristīgā kontekstā, ko varbūt cilvēki pārprot, vai kādi stereotipi, kas īstenībā nav pareizi. Vau, wow, man liekas, šis būtu tik labs jautājums klausītājiem. <laughs> <laughs> Un tas varētu būt tiešām vesels tāds krājums ar pārpratumiem. Jā. <clears throat> es es ne, nepretendēju uz kaut kādu vispārīgu atbildi noteikti šajā <clears throat> jautājumā. Es domāju, nu viens no tādiem nu, pamatmītiem par mīlestību ir tas, ka mīlestība uh, Ehm, nu, jā, nu viņai, nu, ka tās ir pirmkārt jūtas, un ka viņas tur kā visu laiku ir vienādas, vai ir jābūt viņām, vai viņas nevar pazust, jo tad tā vairs nebūs, nu, tāds, kāds tāds, tāds balstīšanās varbūt tikai vienā aspektā, nu, patiesībā aizmirstot, ka ir arī tie, nu, tas, tas rūpju aspekts, vai, vai tāds, nu, arī, kas prasa atteikšanos varbūt reizēm no savām vajadzībām, lai otram palīdzētu, uh, arī tāds, nu, kaut kur tāds tikums un gribas piepūle tajā mīlestībā ir, vai ne? Un man liekas, ka šos, šīs lietas mēs ļoti kaut kā ignorējam mūsdienās. Un reizēm arī tādas mītiskas idejas, ka, nu, pietiktu, ja kādā, kāds manī iemīlētos, tad man dzīve vispār mainītos un es būtu absolūti cits cilvēks. Nu, nu tā kā tā mīlestība būtu kaut kāds burvju pulveris, ko mēs tā kā, tiek, kas mums tiek uzkaisīts un mēs kļūstam par citiem cilvēkiem. Nu, tās absolūti ir uh, nu, tādas lielas ilūzijas, kurās um, mēs dzīvojam reizēm. Jā. Jā, tas, eh, es domāju, arī ir diezgan redzams mūsdienu pasaulē, tas eh, tieši uz to, kā es jūtos šobrīd un, eh, un kas man ir vajadzīgs, un tad varbūt dažreiz aizmirstās par to, kas tam otram ir vajadzīgs, un ka īstenībā mums ka rūp tas otrs cilvēks, un ka dažreiz vajag sevi nolikt nedaudz malā. Un mīlestība š, eh, februārī tieši tiek koncentrēts eh, tas akcents un uh, vispār visa uzmanība tiek vērsta uz romantisko mīlestību un, uh, un attiecībām, bet uh, vai mīlestības būtība, tā pati tīrā mīlestība ir vienāda visās attiesti, uh, attiecībās, un uh, ir arī šīs mīlestības valodas, kā viņas sauc, kā, kā katrs cilvēks izpauž mīlestību, un uh, Bet vai tā būtība visi vienmēr ir vienāda, paliek uh, tur draudzībā, uh, arī ģimenē, uh, pret bērniem, pret uh, savu partneri, kā, kā tas izpaužas? Nu, jā, man liekas, ka nu, tas ir tāds, nu, Benedikts 16. savā enciklopēdijā encyklikā patiešām ļoti detalizēti mēģina saprast, vai, vai tas eros, jeb tāda kaislīgā iemīlēšanās un mīlestība, vai viņai ir kaut kāda saikne ar agape, ar to upur gatavo savas dzīvības atdodošo mīlestību, uz ko mēs kristieši esam aicināti, vai tas ir nu, tā kā brālēni <laughs> māsītas, vai vispār nav, nav radinieki. Un, un tomēr viņš nonāk pie tādas ļoti skaistas atziņas, ka, ka, ka tās ir mīlestības dažādās šķautnes – Un, un tajā visā, ko nosauci, nu šīs gan radinieki, gan, gan draugi, gan, gan, gan mm, partneri, nu, tā ir, tas mīlestības avots ir Dievs. Viņš ir iedevis mums spēju mīlēt, spēju atvērties, spēju dalīties ar sevi um, un arī ilgas pēc mīlestības. Mēs esam radīti pēc Dieva, mm, tādas būtības un, un attēla. Uh, Un, un, un līdz ar to visās tajās mūsu attiecībās, dažādās attiecībās, mēs piedzīvojam kaut kādas mīlestības, kaut kādas mīlestības šķautnes. Un, un, un man patīk šī doma arī, ka, nu, ja patiesībā kādam nav, ir, nav bijusi iespēja vai nav izdevies izveidot nu, ilgstošas attiecības vai, vai laulību, nu, tas nenozīmē, ka mēs esam tā kā apdalīti vai mums nav iespējas mīlēt un, un, un pilnveidot sevi citās attiecībās vai, vai rūpēs par eh, dzīvām <laughs> būtnēm. <clears throat> Un patiesībā mm, patīk arī doma par nu, Benedikts 16. enciklika arī atsaucas uz eh, tādu bībelisku attēlu par Jēkabu. Mm, tas ir vecās derības tāds svarīgs, svarīgs eh, patriarhs, kurš, kurš redzēja tādu dieva vīziju. Viņš naktī gulēja, uh, un redzēja mm, kāpnes, kas sniedzās debesīs, un pa tām kāpnēm uz augšu un uz leju kāpa eņģeļi. Tā kā uz augšu un uz leju, jā. Un, un Benedikts 16. to sasaista ar tādu dieva atklāsmi, ka mīlestība ir gan augšu pejoša, gan leju pejoša. Un, un ir gan šī kaisle, šī pievilkšanās, šī vajadzība un ilgas, uh, pēc otra, bet vienlaikus ir jābūt arī tām rūpēm par otru. Tā kā gan dot, gan ņemt. Ja? Un tas ir tāds vislabākais, vispilnīgākais modelis. Un, protams, Dievā tas ir visvairāk, eh, nu, tā kā piln, pilnīgākajā veidā ir iespējams, jo viņš ilgojas pēc mums, var teikt, kaislīgi, ja, kā, kā, kā līga vēns, eh, mīl savu līgavu, tā, tā saka augstā dziesma, un arī daudz, kur, daudz viet bībelē mēs redzam šo Dievu mīlestību, kā viņš rūpējas par savu uh, izredzēto tautu, savu līgavu, un, un Jēzus atdod dzīvību par savu nu, līgavu baznīcu. Un, un viņš mīl baznīcu un, un, un vienlaikus atdot. Jā. Gan, gan ir šī kaisle, gan arī atdeve. Jā, man arī šķiet, īst, uh, ko jūs jau pieminējāt par uh, to, ka cilvēki dažreiz jūtas apdalīti, ja nav izdevies izveidot tādas uh, Uh, tieši mīlestībā, kaislīgajā mīlestībā balstīts attiecības, un es, manuprāt, arī diezgan bieži jauniešu vidū redzu, ka ir uh, tāda sajūta, ka ja man nav attiecības, tad es uzreiz esmu tāds nemīlams, ka man, mani nemīl, un tad uh, vērtība zūd, un varbūt kādi, nu, es nezinu, ieteikumi vai kaut kā skatījums uz to vispār, kā izbēgt no šīs, tas, tā, Mm, sajūtas, ka viss, eh, visa tava vērtība balstās tajā, vai tev ir vai nav attiecības, kā varbūt to aizstāt ar ko citu, uz ko koncentrēties. Nu, šis ir labs, labs temats un jautājums. Eh, es domāju, ne tikai jauniešiem. Viņi, tas skar ļoti daudzus cilvēkus arī nezinu, pēc šķiršanās vai, vai kaut kādām neveiksmīgām laulībām un attiecībām. Ja, mm, es domāju, ka liela, liela problēma ir tajā, ka mūsdienu kultūrā, nu es tagad runāšu mazliet tā kā veca tante, <laughs> jā, mūsdienu kultūrā, tad sociālais komentārs, jā, bet, um, nu, mēs esam to attiecību aspektu vai tādu seksuālo mīlestību pārī, nu, absolutizējuši vai padarījuši par kaut ko, nu, tādu, nu, absolūti nepieciešama, absolūti vislabāko, un ja tas nenotiek, tad tas ir kaut kāds milzīgs zaudējums vai, vai trauma vai, vai padara mūs nevērtīgus un nederīgus. Nu, tā kā nedaudz esam piešķīruši tam tādu idealizētu, nu, um, idealizētu auru. Un, un, protams, ka nu, daudzās filmās tā kā uz to vien iet, vai ne, lai, lai izveidotu tas pāris, lai, lai tur viens atrast otru, un tad tā filma beidzas, <laughs> jau nerāda, kas notiek tālāk. Un, un, un patiesībā nu, tas īstenībā veido nepareizu priekšstatu par, par to, kas ir patiesa mīlestība. Un, un kaut kur dzirdēju tādu, nu, arī savā ziņā mīlestības definīciju, ka, ka mīlestība sākas tad, kad beidzas iemīlēšanās, <laughs> ja? Tad ir tā patiesā mīlestība, ko, ko filmās nereti nerāda. Un, uh, jā, kaut kur, uh, jā, es gribu tiešām mm, uzsveru, ka, ka mūsdienās mēs esam par daudz uh, idealizējuši to pāra attiecību prioritāti cilvēka dzīvē. Viduslaikos vārds, nu, angliskais vārds soulmate, jeb dvēseles draugs, To teica dievam <laughs> cilvēki. Ja. Viņi nemēģināja tajā otrā cilvēkā, tai partnerī vai laulātajā draugā ieraudzīt visu savu nu, dzīves piepildījumu. Ja. Soulmate bija dievs. <laughs> Ja, tas, nu, uz ko es ceru, uz ko es paļaujos, no nu, kā es saņemu mīlestību. Un tad pamazām tas kā, mums aizmirsās, ka mums ir debes tēvs, ka mums ir iespējams veidot dziļas attiecības ar viņu, ka viņš mūs mīl, vai mēs to jūtam vai nejūtam, vai, vai vienalga eh, šodien, kur mēs esam, viņš mūs mīl. Mēs to aizmirstām un tagad meklējam tādus tā kā aizvietotājus tam dievam. <laughs> Un reizēm šķiet, ka tas otrs cilvēks atnāks un piepildīs mani pilnībā. Un tas ir pilnīga ilūzija. Mm -hmm. Un, uh, mēs jau lēnām tuvojamies raidījuma vidum, kas nozīmē, ka ir pienākusi mūzikas pauze. Un, uh, kā jau ierasts, mūziku ir izvēlējusies viesa. Tādēļ es lūdzu, lūkšu nedaudz pakomentēt par mūzikas izvēli, kas ir šī dziesma un uh, varbūt kādēļ tieši šī dziesma. Nu, es domāju, dziesma runās pati par sevi. <laughs> ja? un, man ļoti uzrunāja tas, ka Laura šo dziesmu sacerēja priekš kādām kāzām. <laughs> kā tiešām nu, tādā īpašā brīdī, bet šī dziesma runā par daudz ko vēl vairāk nekā tikai par kāzēm. Klausamies! Thank you. Ja es runātu cilvēku neņģeļu valodos, bet mīlestības man nebūtu, es būtu kā dārdūšais varš un kā skanūšais vorguļs. Ja man arī būtu pravītošanas dāvana, un es zinātu visus noslēpumus, visas zinības iegiltu. Ja man būtu pilnīga ticība, ka es pat kolnu sporceltu, bet mīlestības man nebūtu. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic. Mīlestība ir labproteiga, mīlestība ir pacīteiga. Ja nesadzām pēc sava, nedomāj ļauna, ja arī pravītošana izgaistu un zinošanas izgaistu. Mīlestība neizniegs nekot. Es nebūtu nekas, ja man mīlestība mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic. Klausies raidījumu Kedās. Un mēs esam atpakaļ pēc šīs ļoti skaistās dziesmas, kas arī, es domāju, tiešām runā pati par sevi. Un kā jau ierasts, pēc dziesmas ir ātrie jautājumi. Uh, Un, jā, lai iesildītu balsi, iesildītu domas, <clears throat> atgrieztos atpakaļ tematā, ja, ja dziesma ir bijusi ne pa tematu, <laughs> bet es domāju, šoreiz tas pilnīgi nebija tā. Bet tad pirmais ātrais jautājums, vai mīlēt ir viegli? Nē. <laughs> es, es domāju, visi, pie, visi piekritīs. Iemīlēties varbūt, bet nemīlēt. Un uh, mīlestība vienā vārdā ir? Um, vēlēt <laughs> labu. Mhm, skaisti. Un uh, tad pēdējais, kas ir jūsu mīlestības paraugs, piemērs, no kā mācīties mīlēt? <laughs> Pirmais man nāca prātā mana mamma. <laughs> Skaisti. Un uh, es domāju, jā, ne, jūs nebūsiet vienīgā, kas mācās no vecākiem mīlēt, un uh, tad... Uh, varbūt eh, nedaudz paturpinot, eh, paturpinot par to, kāpēc eh, tieši varbūt šis ienāca pirmais prātā un, un kādas ir tās mācības. Nu, mamma ir tā, kas rūpējas visu laiku par mani, un es zinu, nu, ir tā, ka tad, kad es viņai zvanīšu, viņa vienmēr <laughs> ļoti, ļoti priecājas, ka viņai zvanu. <laughs> Kaut kas tāds, nu, vienmēr atvērts un gaidošs un, un ļoti, jā. Un, protams, tur visādi uh, visādi upuri ir nesti <laughs> bērnībā un, un tajos gados, kad tas nebija tik viegli. Tā kā tās rūpes ir tas, kas man pārliecina par to mīlestības paties, patiesumu. <laughs> Jā, un e, varbūt atgriežoties pirms uh, mūzikas pauzes par iesākto sarunu, uh, mīlestība dažādos laikos ir uh, bijusi arī apspiesta un saprasta citādāk un, un pausta arī, protams, citādāk. Un, uh, Eh, tad jautājums ir, eh, vai mīlestībai dažādos laikos ir dažādi izaicinājumi, un vai mūsdienās varbūt ir īpaši grūtāk mīlēt, vai, vai arī tieši varbūt vieglāk mīlēt, vai ir kādi pilnīgi savādāki izaicinājumi, kurus nevar savienot ar to, kas bija agrāk, un eh, jā, vai, vai ir tā, ka agrāk bija vieglāk? Ne, nezinu, tiešām ļoti sarežģīts jautājums, es neizlikšos, ka es zinu atbildi. <laughs> Jā. Nu, es domāju, ka katrs gadsimts nes savus izaicinājumus, un arī varbūt ir citādākas attieksmes un vajadzības. Un, un nu, ir ļoti grūti salīdzināt. Eh. Jo nu viens ir tas, ka, nu, redzim, mm, mm, kā agrāk nu, noteikti cilvēkiem bija grūtāk sadzīves apstākļi. Nebija siltā ūdens, trauku mazgājumā mašīna nebija, <laughs> veļas mašīna nebija. Bet patiesībā vai, viņiem, vai viņi jutās ar to sliktāk, nu grūti spriest. Ja? Jo viņiem arī bija zemākas kā, prasības pret to. Ne? Jo nevienam nebija tās veļas mašīnas, ne? <laughs> vai, vai, vai, vai ne, neskauda, ka kaimiņam ir un man nav. Un, un, un, un nav jau tas tik daudz man ir dots, bet arī cik daudz man, cik es daudz prasu vai gaidu. Ja? Tas, tas arī reizēm ir tas nu, laimes noslēpums, un laimes noslēpums ir nu, būt, būt pilnīgā mierā ar to, kas man ir. Un, uh, Agrāk um, es tiešām mm, <laughs> diezgan esmu pārliecināta, ka nu, šis um, laulību koncepts bija pilnīgi citādāks nekā mūsdienās. Un tas, protams, garantēja kaut kādu drošību, uh, vidi, kur audzināt bērnus. Um, nu, svarīgi bija, lai mm, tas vīrs spēja nodrošināt uh, nu, materiāli to ģimeni. Un, protams, tām sievietēm bija krietni nu, niecīgas iespējas izpausties kaut kur sabiedrībā vai pašām nopelnīt naudu un tam līdzīgi. Eh, bet eh, nebija arī tādas gaidas kā mūsdienās pret partneri. Uh, Jo tagad jau nepietiek ar to, ka, ka nu, tur vīrs nopelnīs naudu vai, vai nu, nodrošinās mājokli. Mēs gaidām, nu, ka vīrs arī varētu būt man, nu, tāds vislabākais draugs, kurš mani sapratīs, ka man būs grūti. Un tad man arī gribētos, lai viņš ir ļoti kaislīgs mīlētājs un tāds nu, visu laiku nu, tā kā plido <laughs> mani un nes puķis un, un nu, kaut kādas tur, nu, tā kā idejas. Un reizēm tas ir nu, nu, diezgan tādas augstas ekspektācijas pret otru pusi. Un, uh, es te runāju kā, no sieviešu perspektīvas, bet domāju, vīriešiem arī nav mazāk tās prasības uh, pret, pret savām, uh, savām otrām pusītēm. Nu, vārdu sakot, šodien tās prasības un vajadzības, ko mēs gribētu sagaidīt tādā ideālā laulībā, nu, ir tik augstas, ka patiesībā, nu, nu nezinu, vai to viens cilvēks var piepildīt. Uh, Ja, jo mēs gaidām, lai tas, eh, tas otrs ir gan tāds nu, ļoti stiprs un, un pārliecināts un, un drosmīgs un, un varošs, bet vienlaikus lai ļoti jūtīgs un pacietīgs un maigs un, un nu, tā kā labākā draudzene. Un tās ir pretrunas, jo, jo nu, to visu nu, nevar vienā cilvēkā ietilpināt. Un, un, un iespējams, ka tāpēc arī bieži vien ir tādas eh, lielas vilšanās attiecībās un, un tajā, ko mēs bijām gaidījuši. Tā kā grūti spriest, kad ir grūtāk bijis mīlēt. Tāpat laikā, nu, mūsdienās daudzas lietas arī šķiet ir tādas, nu, daudz brīvāk. Mēs varam runāt par savām emocijām, jūtām, kaut vai drīkstam aprecēties ar to, ko mēs mīlam, nevis ar to savas Eh, savas sociālās klases eh, cilvēkiem vai, vai kaut kādā nu, tikai savā ciematā iespējamiem partneriem. Nu, tas ir, katrā ziņā tās iespējas ir daudz, daudz lielākas mūsdienās. Arī sieviete. <laughs> Jā, un eh, tad varbūt paturpinot ar nedaudz tādu provokatīvāku jautājumu, vai ir iespējams mīlēt nepareizi un varbūt ir, vai ir un kāda ir tā pareizā vai veselīgā mīlestība? Oi, nepreiz var darīt pilnīgi visu, man šķiet. <laughs> Tikai, nu, protams, ja, tas, ja mēs esam nošāvuši greizi, nu, visticamāk to grūti nosaukt būs par mīlestību. Ja? Jo mīlestība ir vēlēt labu. Un, um, tad, kad mēs mīlam kaut kādā veidā nepareizi, nu, nu, tur ir noteikti daudz dažādas, dažādi virzieni, kur mums šķiet, ka mēs darām labu otram, bet otram varbūt no tā ir grūti. Mēs darām pāri otram ar savu kontroli, ar savu uh, uzbāzību, ar, savu, ar savām prasībām nereti. Jā, nu tā kā, mm, jā, <laughs> droši vien nav tādas vienas atbildes par šo, mm, kā, kā mīlēt nepareizi. Bet, um, mm, jā, tādu patieso mīlestību noteikti mēs varam just, ka viņa dod arī mm, brīvību, ļauj mums justies pieņemtiem tādiem, kādi mēs esam, Tas ir tāds pareizākais virziens, kas, kas ļauj atklāt, eh, vai, tas, eh, vai tā ir mīlestība. Mīlestība tiešām dod brīvību otram, brīvību arī aiziet, eh, brīvību izvēlēties, brīvību nepiekrist. Es dzirdēju tādu ļoti interesantu definīciju, kas ir intimitāte. Mm, nu, no vienas puses mēs dzirdam vārdu intimitāte, mums uzreiz liekas, ka tas ir kaut kas par seksualitāti, bet patiesībā intimitāte, tad patiesa ļaušanās, uzticēšanās otram ir bez bailēm pateikt to, ko es gribu, un bez dusmām pieņemt, ka otrs man saka nē. <laughs> nu, tad, tad absolūta ļaušanās, uzticēšanās un arī otra cilvēka robežu cienīšana. Tā ir mīlestība. Jā, Un uh, mums ir uh, kāds klausītājs iesūtījis jautājumu, uh, kā tad rast to piepildījumu, ja nu nav attiecības, bet ļoti gribās un, skar, un skarbi redzi, ka ne dievs, ne darbs un nekas cits šo privātās dzīves sfēru nevar aizpildīt. Nu, <clears throat> labs ir labs šis jautājums un, un skaidrs, ka ja ir, šī, mm, ir šīs ilgas un šī vajadzība, nu, pirmkārt, labi ir to just un atzīt, nevis izlikties, ka tas varētu kaut kā beigties kādreiz, vai, vai kaut kā pats no sevis sakārtosies. Nu, protams, kaut kas arī mēs gaidām un ceram par, par mīlestību, vai ne? Īsta mīlestība gaida, <laughs> vai arī ir aicinājums tiešām arī lūgties par to otru cilvēku, kuru mēs uh, gribētu satikt, vai ko Dievs ir nu, devis mums, eh, ļaus mums kādreiz satikt. Uh, Mm, un tāpat laikā, es domāju, no tādas psiholoģiskās puses ir arī vērt, vērtīgi padomāt, kas ir tas, kas, eh, kas, mani, kas man rada šķēršļus atvērties citiem. Vai varbūt reizēm tas ir arī manī kaut kādi eh, zināmi bloki, eh, kaut kādas bailes vai kaut kāda mm, aizsardzība, kas neļauj tā īstenībā iziet ārā un satikt citus. Varbūt tās ir arī ļoti interesantas expectācijas, kādam jābūt tam otram cilvēkam, milzīgas prasības. Eh, ļoti bieži arī tās ir bailes un nedrošība un nepārliecinātība par sevi un nepamanam to, ka kāds varbūt uz mums skatās turpat blakām, <laughs> jā, kaut kur pavisam netālu, bet meklējam kaut kur citur to īsto. Es nezinu, to, to, tas ir ļoti, ļoti plašs jautājums, bet es ieteiktu atzīt sev, uh, ka tas ir svarīgi. Nedomāt, ka tas kaut kā ļoti pats no sevis mistiskā veidā kaut kad atrisināsies. Um, protams, lūgt, gaidīt, uzticēt Dievam šo, šīs manas ilgas, <clears throat> un vienlaikus arī meklēt sevi tos ehm, šķēršļus, kas man ehm, varbūt neļauj līdz galam atvērties. Mm -hmm. Un uh, mēs, uh, jūs daudz pieminējāt par uh, to, cik svarīgs ir rūpes mīlestībā, un, tad, uh, un ka ir svarīgi tiešām mīlēt to otru, un uh, nekoncentrēties tikai uz to, vai es jūtu mīlestību, to kā iemīlēšanos, un uh, varbūt kas ir tas, kas palīdz to otru cilvēku mīlēt, un kā var kā, no kā mēs varam mācīties mīlēt tā, kā šim cilvēkam ir vajadzīgs, un varbūt ir kādi indikatori, un, kas uh, rāda, kāda mīlestība ir vajadzīga un uh, kāda tā ir, lai tā būtu auglīga. <laughs> Jā, tas ir interesanti. Mm. Es domāju, ka tur ir tas eh, lielais darbs, ko veids cilvēki iepazīšanās laikā Un, nu, ka mēs veidojam draudzības vai, vai domājam par kaut kādu iespējamu tālāku nākotni kopā, mēs esam, nu, tiešām mēs gribam iepazīt viens otru. Mēs meklējam visas iespējas, pabūt kopā, doties kādā ceļojumā kopā. Nu, tas ļoti daudz ko parāda par otra cilvēka nu, interesēm. Ja mēs esam vērīgi, mēs noteikti pamanīsim. Nu, vai viņš brokastīs ēd olas vai auzu pārslu putru, <laughs> piemēram, ja? un, un, un, un kaut kā sapratīsim viņa nu, mūzikas preferences. Vai, nu, es tagad saucu ļoti tādas banālas lietas, bet, eh, teiksim, nu, kop dzīvē tās nav nekādas banālas lietas. Tās ir ļoti svarīgas lietas, ka mēs esam vērīgi viens pret otru. Un zinām, ka vienam nepatīk troksnis, vai vienam nepatīk, ka lokus ir vaļā vai ciet. Nu, mēs daudz ko pamanām. Kad atveram acis, un es domāju, ka, ka tas ir tāda svarīga, vērīga uzmanība vienam pret otru. Un eh, es domāju, mums ir arī jāmācās saprast, kas otram ir labi. Neviens nevar iedot tādu recepti, dari tā, un vienmēr būs labi. Katrs cilvēks ir atšķirīgs, un, un mums ir jāatcerās Mēs esam aicināti iepazīt, kā viņam tas ir eh, nu, patīkami. Mm, laikam tāds, <laughs> es negribu teikt, tāds ļoti vienkāršs salīdzinājums, bet ir vienkāršs salīdzinājums. Nu, piemēram, nu, mēs paņemam mājās kādu sunīti vai kaķīti vai, vai istabas augu kaut vai. Ja? Tas ir tāds ļoti labas lietas, uz kā mācīties rūpes. Ja? Un mums ir jāsaprot, kas, kas viņam patīk, vai kad viņš baidās, vai kad viņš, kā viņu iedrošināt, vai kas, kurā vietā viņam patīk, ka viņam pakas muguriņu. Ja? Un mēs mācamies, mēs iepazīstam, mēs saprotamies. Un Un arī tas, tas mīļais radījums, viņš pierod pie mums un veidojas tā saikne. Un kaut kas jau tur no mīlestības ir. Un, starp citu, nu, tas varbūt izklausās smieklīgi, bet, bet eh, tās arī ir ļoti spēcīgas attiecības ar kādu dzīvnieciņu. Un, un tā zaudējuma sāpes ir nu, ļoti lielas cilvēkiem, ja viņi ir pieķērušies un bijuši kopā ar dzīvnieciņu daudzus gadus. Un, un, un varbūt tieši tādā vienkāršā piemērā es domāju, ka ir vērts nu, padomāt, ka līdzīgi jau mēs arī mācāmies viens otru no nu, tādās eh, cilvēciskās kontaktos un attiecībās. Un galvenais nevajadzētu iedomāties, ka, nu, ja ir patiesa mīlestība, tad viss ir uzreiz skaidri saprotams, viens otru uzreiz zina, eh, nu, tā kā nolasa domas, eh, <laughs> nezinu, kā tieši, ja? nu, tā kā, nu, nu, nu, tas tā tie ir mīti, ja, ja, ja mīl, tad zina, ka man vajag puķis. Ja? Nu, nezina. Tev ir jāpastāsta, varbūt, vai kaut kā jāļauj tas nu, saprast un redzēt, vai tas otrs spēj to saprast. Ja? Tas ir tāds liels darbs, ko cilvēki ir aicināti izdarīt arī tajā iepazīšanās laikā, sadarināšanās laikā. Un, un tieši tāpēc katoļu baznīcā ir tik svarīga tā pirmslaulību šķīstība, kas saglabā tādu tīru vidi, kurā mums ir vieglāk vienam otru iepazīt. Mēs nemetamies iekšā uzreiz kaut kādos ekstremāli kaislīgos pārdzīvojumos, kas nu, traucē iepazīt otru cilvēku no tādām dažādām citām šķautnēm. Tā kā pakāpeniska iepazīšana notiek pateicoties sadarbināšanās laikam. Līdz ar to visi jaunieši, kas dzīvo šajā pirmslāvības šķīstībā un arī sadarbināšanas laikā, kā, man šķiet, jūs darat milzīgu darbu. Un, tas noteikti tiks bagātīgi svētīts. Jā, es eh, domāju tiešām par to iepazīšanu. Eh, vietā būtu tāds teiciens, kas ik pa laikam ceļo pie internetu, to be loved is to be seen, jeb eh, būt mīlētam ir būt redzētam. Un es domāju, ka tas tiešām ir tā, ka cilvēks, mēs varbūt to pat nepamanam, bet dažreiz ir tā, ka uh, jūs klausāties mūziku kopā un tad tieši uzliek dziesmu un zina, ka patīk šī dziesma un ir viena no mīļākajām, un tas ir tāds, varbūt tāda lieta, ko nemaz nav, kas nemaz nav pateikta ar vārdiem, bet uh, ko ierauga, un es domāju, tajā brīdī arī tas ir tas brīdis, kad uh, mēs varam justies mīlēti, un kas uh, noteikti ir tas, uz ko mēs arī m, mm, vērojam, ko mēs skatāmies, kad uh, mēs patiesi kādu mīlam, un es domāju, ka tas ir patiešām skaisti šī zinātkāra un uh, ieinteresētība cilvēkā, un uh, varbūt uh, tad jau tā tuvojoties eh, raidījuma izskaņai, eh, kas būtu tas, ko jūs vēlatos atgādināt vai uzsvērt eh, klausītājiem par mīlestību vai mīlestības tēmu un varbūt kāda atziņa, kuru paturēt prātā? Ehm, <clears throat> jā, tāds milzīgs, milzīgs iespēja kaut ko teikt. Mm, nezinu, Man liekas, ka varbūt eh, tas, kas man tagad ienāca prātā, mm, ir ļaut sev augt mīlestībā. Um, Mēs reizēm iedomājamies, ka mīlestība ir kaut kāds gatavs spēks, vai produkts, vai, vai, vai nu ir vai nav, <laughs> vai kaut kas tur, vai spēja mīlēt, vai nespēja mīlēt, vai ir vai nav. Nu, tāds eh, mazliet tādā tā kā jau gatavā veidā to redzam. Ehm, bet ehm, raidījuma sākumā Nu, es eh, mēģināju stāstīt par grieķu vārdiem, <laughs> ja, erosu, filies un, un, un agape. Eh, es atceros, ka ar jauniešiem kādreiz rekolekcijās mēs izdzīvojām Jāņa evaņģēlija 21. Eh, nodaļu, un tur ir šī vieta mm, pēc Jēzus augšām celšanās. Mm, ļoti, ļoti zīmīga, kur mm, Jēzus satiek Pēteri atkal <laughs> pie Galilejas ezera, pie Tibērijas ezera. Un, um, un viņam jautā, vai tu mani mīli? Mēs droši vien zinām šo vietu, vai ne? Un, un tad, ja, ja um, Pēters saka, jā, tu zini, ka es tevi mīlu, tad ja es saku, gani manas avis. Un jautā viņam trīs reizes, ja, vai tu mani mīli? Un, un, un tur ir tā ļoti, nu, tie skaidrojumi ir dažādi arī, un reizēm to saka par tādu uh, nu, trīs reizes noliedzu jēzu, tagad jēzus jau tā trīs <laughs> reizes, bet mēs jūtam, ka tā spriedze tur pieaug. Nu, tas tā kā, nezinu, pie tāfels mūs izsauc un jautā, nu, cik ir tur <laughs> četri reiz četri, ja, un mēs sakam, nu, 16, nu, bet cik ir četri reiz četri, ja? <laughs> un mēs jau jūtamies tā kā, nu, kaut kas nav labi. Ja, bet, bet eh, mēs, protams, šajā tekstā varam nu, ļoti daudz ko izlasīt, un es aicinu arī šo vietu atvērt un lasīt un redzēt, uh, Eh, kā var justies Pēteris arī pēc savas nodevības un arī pēc tā, ka viņš ir sapratis, ka viņš nevar būt uzticīgs savam mācītājam, ka gan patiesībā viņu mīl. Ja? Eh, bet tas liels, liels noslēpums ir tajā, ja mēs skatāmies grieķu tekstu, jo mm, mm Jēzus jautā Pēterim, vai tu mani mīli ar agapes mīlestību, tu upur gatavo mīlestību. Un, bet Pēteris tajā tekstā, viņš atbild ar filio. Jā, kungs, es tevi mīlu, man, nu, tu, tu man patīc, nu kā draugs, ja? Viņš atbild, nu jā, nu, filios, patīk, I like you. Mm -hmm. ja? jā. Uh, Jēzus neapstājas, viņš jautā vēlreiz, vai tu mani mīli ar agapes mīlestību, ar šo upurgatavo mīlestību. Mm, Pēters tu zini, es, es te, tu, I like you, <laughs> filējos. Un, un, un tad viņš tur bezmaz vai sabrūk, sāk raudāt, jā, un, jā, bet Jēzus tad trešo reizi viņam jautā, vai tu mani do you like me? ar filēju mīlestību. Trešā reize Jēzus jautājums ir ar filējos. Mīl kā man kā draugs. Un, un, un tad, tad Pēters saka, jā, tu visu zini. Es tevi, I like you. Es mīlu tevi kā draugs. Jo patiesībā viņš atzīst savu nespēku, nevarību mīlēt ar tādu milzīgu, upurgatavu, um, pašaizliedzīgu mīlestību. Un viņš tagad ir beidzot pēc tā sava kritiena sapratis, ka viņš nav spējīgs uz kaut ko tik lielu. Un viņš godīgi saka, mm, es I like you. <laughs> un, un nebaidamies, ka mēs šobrīd varam dot tikai tik dievam, vai tikai tik attiecībās, vai ka mums nav īstā iespēja vai kapacitāte, mēs varam lūgt mīlestību. Un, un tiešām Jēzus, nu, viņš pieņem to, ko mēs varam dot. Un viņš saka, mm, Pēterim sako man, un mēs zinām, ka beigās Pēteris atdos dzīvību par Jēzu. Viņš nomirst, ja, un um, krustā, un uh, Un mēs zinām arī, ka, ka tā bazilika ir uzcelta, uz ko mēs esam aicināti doties <laughs> šogad, jubilejas gadā, visi jaunieši arī. Jā, tā kā, nu, viņš ir sasniedzis to nu, pilnīgāko mīlestības formu. Tāpēc, kas sekoja Jēzum. Bet aicinājums ir nebaidīties, būt godīgiem un uh, zināt, ka mēs varam augt savā mīlestībā. Jā, skaisti uh, ceļa vārdi tiešām un uh, par ko pārdomāt un uh, vai mēs varam sev pateikt godīgi. Un uh, jā, paldies tev klausītāji, ka tu biji ar mums šajā vakarā. Uh, cerams, tev būs mīlestības piepildīts un pārpildīts uh, februāris ar uh, filios un, <laughs> un, uh, un arī ar agapi. Un, uh, es domāju, varbūt arī kaisli būs. <laughs> <laughs> Tomēr tā piesardzīgi. <laughs> Bet, uh, jā, viek, uh, vēl tiešām mīlestības piepildītu visās sfērās ar, ar dzīvniekiem, ar, uh, <laughs> ar tuviem cilvēkiem un uh, varbūt arī pret darbu un uh, pret uh, visu tiešām piepildīt. Arī sevi. Tas arī ir ļoti <laughs> svarīgi. arī sevi kaut kā Eh, mīlē tikpat ļoti kā draugus. Jā, <laughs> tur arī uh, nāk vietā tieši no bībeles teksti uh, mīl savu tuvāko kā sevi pašu, Jā. un tad tev ir jāmīl sevi, lai mīlētu citus, un es domāju, ka tas arī ir ļoti svarīgi, un jā, tad uh, mēs šovakar no tevis atvedamies. Studijā biju es, Linda, un... Mās Ines. Paldies jums par Paldies. klausīšanos! Tu tikko dzirdēji raidījumu Kedās. Seko mums Facebook un Instagram. Tiekamies katra mēneša pirmajā trešdienā, pulksten 8.00 vakarā.